Kažu islamski učenjaci, svaki onaj koji se na ovakav način suprostavi dani Muhammed alaih salatu wasalam, od njega spada ovo što je Allah te barke i ta'ala objavio Ebu Lehebu. شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو Svaki onaj koji prihvati ovu mudru davu poslanika sallallahu alaihi ve sellem da govori istinu, da govori ono što mu gospodar naređuje, a ne nekakvi gospodarčići po navodnim znacima, ne nekakvi taguti.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 Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skreni. A koga Allah azze ve džel i svoje pravednosti ostavi da luta, ti imamo njega te bareke u teala nećeš naći najispravniji govor najispraniji govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke u A najbolja uputa je uputa njegovog, njegovog posljednjeg roba i poslanika Muhameda, posljednjeg poslanika i roba Muhameda sallallahu alaihi veselam. A najgore stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabud, svaka zabuda vodi u vatru. Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke ve taala na me islama i sunneta Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Hvala Allahu te bareke ve taala koji nas uputi i molimo ga uzvišenom da nam poveća uputu, da nam poveća uputu i da nas pomogne da umremo kao muslimani. Amin. Nakon javnog poziva, tajnog poziva u islam, Muhammed sallallahu alayhi ve sellem dobija naredbu, dobija naredbu da izađe javno i da obznani ono što mu njegov gospodar te bareke u tala objavlje. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon objave ajeta i opomni rodbinu svoju najbližu je prvo pozvao porodicu Ben Hašim ili Hašimije kako hoćete <clears throat> pa dođoše sa njima nekoliko članova Belomu Talib Grabdi Menaf bilo je kako kažu islamski istoričari, o 45 ljudi, oko 45 ljudi, ili tačno. Ebu Leheb je predujitrio poslanika, sallallahu alaihi veselem, i rekao mu, evo ovo su tvoje amiđe Muhammede i sinovi amiđa, pa govori. Pa je nastavio ovaj prokletnik, ostavi prazne riječi i znaj da nemaš nikakvo pravo nad ovim arapskim narodom. Ja na to imam veće pravo od tebe ako nastaviš s tim što si započeo, njima je najlakše da te se odreknu. Ja ću ponoviti riječi ovog mrzljivca. Ako nastaviš Muhammede, ali i salatu wasalam, kaže Buleheb, s tim što si započeo, njima je najlakše šta da te se odreknu, da ti kažu da s tobom nemaju ništa i od onoga u šta ti pozivaš da oni nemaju apsolutno ništa. Dobro, pa je dalje on kaže, u tome će im pomoći i ostali Arapi. Ne znam da ima iko koji je svojoj rodbini nanio više zla od tebe. Poslanik Islama, Muhammed, sallallahu alaihi sellem, naš vjeroučitelj, je svo vrijeme šutio na ovom skupu i nije govorio. Sačekao je. Zatim, pozva ih drugi put, pa kad su došli, ali i selatu veselam, kaže, alhamdulillah, hvala Allahu, njega slavim i na njega se oslanjam, njega vjerujem i kod njega utočište tražim i svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog koji nema sudruga, Allahu ekver. Pogledajte kako Resul, sallallahu alaihi sellem počinje sa davom, pogledajte kako počinje najbolji daja, a primjer kako da počinjemo mi. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: vođa ne smije lagati svoj narod, Allahu ekber. Počinje Resul sallallahu alejhi ve sellem pogledajte kakvim govorom, vođa ne smije lagati svoj narod, ja ne lažem i neću da lažem, govorem istinu kako god to vama ne odgovaralo. Zatim kaže Rasul alejhi ve sellem: tako mi Allaha, pored kojeg nema drugog poslanik vama naročito, a svim ljudima općenito a? tako mi Allaha svi ćete umrijeti kao što legnete spavati a svi ćete biti proživljeni kao što se probudite iz sna zatim kaže dalje i svakako ćete račun polagati za svoja dijela a nagrada će biti vječni žennet ili džahannem Allahu ekber. Pogledajte dave Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Kada je, kada je objavljen ajet i opominji svoju rodbinu najbližu. Poslanik ali sallatu ve selam se popeo na safu i počeo dozivati. O potomci Fihra, o potomci Adija, o Kurešije i tako redom dok se oni nisu šta okupili. Kaže i dođe Ebu Leheb A dođu šejku Rešije, poslani se selam reče im, kaže šta mislite? Kad vas obavijestio, nalazi konjica koja će vas napasti, bili ste mi povjerovali? Rekli su, da, ti nikada nisi lagao. I on im kaže, on im kaže, ja sam poslan vama, da vas upozorim na tešku patnju i kaznu koja vas čeka, ako mi se suprostavite. Ebu Leheb reče, propao ti ostatak dana, zar si nas zbog toga okupio? Pogledajte važnog momenta, braćo moja draga. Resul Ali Selatu Selam poziva, poziva ih. Kaže, u šta ih poziva? U teuhid i da se klone širka i svojih lažnih božanstava. Poziva ih da se spa, spašavaju. I jedan od tih mrzljivaca, kao što je Buleheb, šta kaže? Propao ti ostatak dana. Zašto nazoveš zbog toga? Zašto diraš ovako mirnu meku? Zašto si sve bi uzurio? Šta želiš time da uradiš, zar ne vidiš da si napravio ogroman belaj? Da će se sve dignuti protiv tebe ako tako nastaviš. Allah te barake wa ta'ala pomaže, neka propadne ko? Ebu Leheb. I kažu islamski učenjaci, svaki onaj koji se na ovakav način suprostavi davi Muhammed alaih salatu veselam, pod njega spada ovo što je Allah te barake wa ta'ala objavio Ebu Lehebu svakom onom. Muslim prenosi drugi dio ove priče od Ebu Hureyra radjela on, koji kaže, kada Allah te barek vitala objavio i opominji rodbinu svoju najbližu, poslanik Salavi Selem se obratio, pa im rekao, e, o kureši, spaste sebe od vatre, o Fatima, čerko Mohamedova, spasi sebe od vatre. Tako mi Allah, ja za vas ništa ne mogu činiti kod Allaha, osim što smo materi što vizeli. Pogledajte, ovakav nivo obraćanja, ovakav nivo obraćanja u vremenu i u mjestu kada Rasul Ali Salatu Veselam iza sebe nije imao vojske nije imao pored ne i pogledajte ovakvim obraćanjem snažnim i prodornim glasom je način da se šta prenese obavijest i upozorenje poslanik Ali Salatu Veselam je objasnio najbližim ljudima da prihvaćanje objave Kur'ana i njega kao poslanika je pitanje životne veze između njega i njih. A? Životne veze između njega i njih. Zašto? Rodbinska sabija, slijepa privrženost koju se Arapi drže, nije ništa i nestaće sve u vrelini čega? Ove opomene koja dolazi od Allaha te bareke u teala. Nakon ovoga počinje počinje reakcija. Allah te barake wa ta'ala naređuje Resulu alaih salatu veselam ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje i mnogo bošat se okani. Pa poslanik alaih salatu veselam nakon Resulu alaih salatu veselam protiv mnogobožnaši praznovira, njihove ništavnosti, govoreći im šta? Istinu o kipovima i njihovom širku, njihovoj vrijednosti, to jest da ništa ne vrijede i da sa time neće izaći na svjetlo dana. Oni im donese primjere o bespomoćnosti da sami sebe obsluže. Kako onda da budu božanstvo od tvoga naroda da traži zaštitu i uslugu? Zatim im je poslanik sa leselem objasnio da je onaj ko njih vjeruje i uzma i za posrednika između sebe i Allaha te barke tala u velikoj, velikoj, velikoj zabludi. Nakon ovoga, Nakon ovoga dolazi reakcija. Nakon ovoga dolazi reakcija mušrika. I svi oni koji reaguju na ovakav način kada se dođe sa teuhidom, sa istinom i sa pravdom koja je prepoznatljiva po istini, sama po sebi. Zbog ta mržnja, nemir, strah, ko to naglas govori o kipojima, ko to dira naša božanstva, ko to dira narod koji obožava ta božanstva zar su na krivom putu zar živimo u teškoj zabudi tolike godine smo živili mirno i u našoj tradiciji ko to dira u bogove kurešija ko to dira u njihov din u njihovu vjeru hiljade munja braćo moja hiljade munja jezika gromova zemljotresa uzdrma tihu mirnu i uspavanu dolinu ne Bosne neke neke uskovitla njezin vazduh, uzvitla sakrivene vjetrovite pustinje, sve se diže. Digoše se kurešije, digoše se kurešije protiv ovoga što se diže protiv njih. I strahujući da ova akida, i strahujući da ovaj tevhid i ovaj ispravan, jedini ispravan din ne prodredu boko u njihove tradiciju digli su se nekelije, digli su se mušrici, jer su dobro shvatili značenje riječi iman, vjerovanje koje negira bilo kakvo božanstvo osim Allaha, te bareke o tala, vjerovanje u objavu i sudnji dan, i da je potpuna poslušnost i potpuna predaja u kojoj čovjek više nije vlastan sobom ni svojim imetkom, jer to pripada kome? Allahu te bareke o tala, za razliku od njih koji u to šta? Ne vjeruju. Ne vjeruju, oni su znali Privatiti ovo značilo bi odreći se svoga bogatstva, svoga vođstva, svojih fotelja, svojih kumira, ugleda koji živ, uživaju kod ljudi, a povezano preko koga? Njihovi lažni božanstava. Resul sallallahu alaihi ve sellem je bez obzira na ovo što su oni spremali nastavio i pozivao onako kako mu Allah azevedžel naređuje. Oni su nakon ovoga, nakon ovoga, toga su otišli kod Amije poslanika ali sallatu vesselam i da od njega zatraži da zaustavi svoga bratića. Znali su oni dobro da je on bio povjerljiv, da je bio iskren, pa su rekli oštrim riječima, kaže, poziv ljudima. Znači, upozoravali su na sve ljude. Upozoravali su na sve ljude. To su, znate, radili su to i na, na, na, na kada bi hađe prilazili, pogotovo vrijeme hađa, pa bi stajali na raskrsticama i lagali o Resula ali i selat ove selam, kako do ljudi ne bi došla ispravna dava. Lagali su ljudima ukazujući na Resula ali i selat ove selam, na ono u šta on poziva, pa su smišljali spletke i razne izmicaoze i laži i potvore da je lud, da je čarobnjak, da je sihirbaz, da on pravi smutnju, da hoće da pocijepa džematu Meki. Pa su rekli, pa su tako govorili ne bili odvratili ljude da Allah te bareke vetala pa su dalje govorili da je on ponizio njihove očeve da, da je ponizio time što govori njihove djedove i oni su jednako se držali tog svog pravca i nikako nisu nisu, nisu posustjale zatim Ebu Talibu su rekli između ostalog delegacija koja je došla uglednih kurešija, znači napravili su vijeće, pa su rekli Ebu Talibu, tvoj bratić, psuje naše bogove, ne uzubila, sramoti našu vjeru, ruši naše snove, izgirava naše pretke, on se, on se igra sa našom tradicijom, On se igra sa našim običajima. On je sve to napo, on je na sve to udario. Mi to gajimo toliko godina. Toliko godina smo gajili tu tradiciju i uvijek je bilo lijepo dok se ne pojavi on. Pa uradi nešto sa njim. Zaustavi ga ili ćemo to uraditi mi. Zatim, zatim, nakon što je Rasul, ali i selam, kaže da da istraje bez obzira bez obzira o čemu se radi bez obzira šta da se dešava oko njega ti samo pozivaj kaže Allah te barek vetala inna inna kafeinaka almustehzi'in a mi ćemo te kaže gospodar mi ćemo te osloboditi oni koji ti se šta rugaju kaže Allah azza wa jall rasulali sallallahu alaihi wasallam mi ćemo te osloboditi neka se oni rugaju ja kaže gospodar garantujem za ovaj din koliko god da se oni rugali tebi Muhammede ovaj din će izaći a tako i njegovim sledbenicima zatim su da bi, da bi spriječili da ovu poslanika ali tu veselam nastavili. Nastavili i nikako nisu mogli da se pomire s time, da se pomire s time da Muhammed ali tu veselam nastavi sa tumačenjem nove vjere, nove, nove vjere. I počinju, počinju Nakon što su napravili konsultativno vijeće, koje će, rekli smo ono prije, onemogućiti hodočasnicima da slušaju i tako su i tako su i uradili. Tako su i uradili da bi šta? Da bi, e, kao jedan od njih je Bulehev, normalno, je obilazio obilazio bi ljude, sretao bi da ne bi Resul Ali Sretao Ali Sretao Veselam u vrijeme hodočaša pozivao ljude da bi što manje ljudi, ljudi čulo za poslanika, I govorio je, govorili su ili govorio je, kako hoćete, nemojte se odazivati. On je otpadnik i teški lažo. Ono što on govori je teška, teška laž. I ovaj postupak u rešija je u mnogome doprineo e, do toga da su Arapi koji se vratili, vraćali se hodočašća, sa saznanjima postignuli sam kao takvom kako su oni govorili. I da se vijest o tome raširila po cijeloj Arabiji. Ali su zaboravili da Allah te bareke o ta'ala, inna kefe kel mustahzihin, mi ćemo te Muhammede osloboditi oni koji se rugaju. I onda počinje proces udaranja na ovu davu, na davu Muhammeda alaih salatu wasalam, i počinju mušnici ko mušnici i sve one sorte kojima dava Muhameda sallallahu alejhi ve sellem izvorna dava ne sviđa se, neštima ili iz ovog ili iz onog razloga, to je savršeno svačiji problem, ali dava Resula ali i sela, to je selam, je najslađa dava, najprihvatlija dava, najbolja dava, najmudrija dava, i jedina dava koja će kod Allaha te bare kvetala biti šta? Primljena, biti primljena. Kad su kureši vidjeli da Muhammed ali i sela, ali i sela, to je selam, ne odustaje, ni da ništa ga ne može spriječiti od tumačenja te po navodnim znacima novije vjere koja je eto potresla tu mirnu meku, udarila na njihove običaje, udarila na njihove bidate, udarila na njihove tradicije, tu je potupo na navodnim znacima paganizma, počeli su ponovo šta? razmišljati šta da rade, da samo, samo da nešto, da bi ugušili djelovanje poslanika, ali sela to je selam, i njegovi ashaba, i njegovi ashaba. Pa su se dogovorili i napravili su. Napravili su rezolucije, napravili su rezolucije i nekoliko metoda u tim rezolucijama ćemo mi sada spomenuti koje su oni, oni napisali i počeli sprovoditi i počeli sprovoditi u djelo prva tačka i prva stvar koju su se, e, e, koja je došla na sprovedbu te njihove rezolucije je ironija, izigravanje, izbjegavanje, i smijavanje poslanika, ali i sada to veselam, utjerivanje u laž, i to je bilo prvo sredstvo protiv muslimana. Počeli su i šta? Poniž, ponižavati, nazivati ružnim imenima, pogrdnim imenima, na poslaniku tužbu, da je lud, da nije uračunljiv, da je sa njega dignuto pero, tako su govorili, pa su ga nazivali ružnim imenima, govorili su, ej ti, kako Allah objavještava u Kur'anu, kome se Kur'an objavljuje, ti si u istinu lud, rekli su, poslaniku ali sl. sl. da je čarobnjak, da je lažu, pa Allah te bareke ve kaže i odgovara svim onima od vremena poslanika ali salatu veselam pa do sudnjega dana oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opomene i govore kaže Allah nevjernici pogledajte kaže Allah te bar kvetala i govore to su ljudi koji su se rugali poslaniku ali salatu veselam rekli mu ti si lud ti si čarobnjak i Allah kaže i govore ko ove ljude naziva nevjernicima ovo je čarobnjak lažo oni su poslanikali ali salatu veselam ispenim pokretima pa su, pa su rugali se na način koji priliči samo ni stoci ne priliči kaže kako bi kaže grešnici da su da su da poslanik ali sveto selam samo slijedi najniži sloj ljudi da ga sjede miskini oni koji ništa ne znaju koji su nepismeni iz njihovog naroda Allah te bareke ve ta'ala takvima odgovara. Grešnici se smiju onima koji vjeruju. Kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju. A kada se porodicima svojim vraćaju, šale zbijaju vraćajuće. Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali, u čistoj su zabludi, kaže gospodar. A oni nisu poslani da motri na njih. Allahu ekber, Allahu ekber, divne li podrške od gospodara te bareke ve ta'ala. Druga tačka, I druga tačka rezolucije gdje se selam i njegovom sunnetu je izobličavanje poslanikovog ali i selatu ve selam učenja. Stvaranje šubhi stvaranje šubhi i propagiranje lažnih ideja i širenje neosnovanih priča. A što nam je ovo poznato? I širenje neosnovanih priča oko učenja i dalje posla, i ličnosti poslika sallallahu alejhi Zašto su ovo radili? Ovo su radili, ko si ti, ko je taj Muhammed, u šta on poziva, komu objavlje, gdje mu se objavlje, gdje je to on učio, kako kad je nepismen, komu to govori, to on govori po svome hiru, a ovime su htjeli da izobliče, da davi Muhammeda s.a.v. dadnu takav oblik, takav oblik, da narod uopšte ne dobije vremena za razmišljanje onom u šta poziva poslanik ali se la tu i takvom su brzinom mišli i napadali davu Muhammed ali se la tu kako je čudno da se takve stvari dešavaju i danas takvom brzinom iz dana u dan iz dana u dan, a mi smo poštovani džemate toga svjedoci, se napada dava Muhameda, ali i selatu veselam. Treća stvar, Treća stvar na koju su, na koju su mušici meke ukazivali i provodili djelo je suprostavljanje Kur'anu izmišljotinama drevnih naroda. Da bi šta sa njima zabavili i odrate, odvraćali od kur'anskog učenja. Pa su izmišljali koje kakve koncerte su pravili. Pravili, pravili su diskoteke, kako bi mi to rekli. Tada u to vrijeme Ibn Abbas, radi Allah, on govori u korist ovoga što govorimo, da je, da je uh, El Nadar kupio pje, uh, pjevačice, robinje, napravio je jednu, nazvali, hajde da kažemo, ako smijemo reći modernije, mada takve, takvi objekti ne mogu biti moderni, nego naprotiv, nazadni, napravio je kao nekakvo, ajmo danas, uh, da bi prikazali iz toga vremena malo kvalitetniju, bolju diskoteku, disco klub, kako god hoćete. Pa je tu sakupljao pjevačice i, i plesačice. I kogod bi išao poslanika, ali i sada to je selam, on bi ga svraćao tu, davao bi mu vino i pjevačice i plesačice, kako bi nahranio bi ga i napio, e, sve dok u njegovom srcu ne bi ostalo ni traga od islama, ni traga od islama. I tako su radili, tako su radili da bi napravili preko tih birtija, kreka, koncerata, folkora, diskoteka ili ne znam kako, odvratili ljude, odvratili njihova srca od sjećanja na Allaha te bareke u ta'ala i od dave Muhameda ali i selatu ke u ta'ala objavi. Tolika važnost je bila oko ovoga da gospodar te bareke u ta'ala objavi. Ajte sure Lukman, ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi ne znajući koliki je to grije sa Allahova puta odvodili, sa Allahova puta odvodili sada bi oni poznati mislioci rekli, evo ovdje stoji ne znajući koliki je gre, vidiš, ajmo i, i opravdat, ajmo i opravdat, pa može, može malo i muzike, može malo i violine i malo ću samo ovdje stati za, za tren. Braćo moja, neki dan gledam, neki dan gledam Sufije, Sufije u Novom pazaru, ljube nekakom svom šehu ruku i tako mi Allaha uzeli su violinu, u pola džamije svira violina i oni oko te violine, zikre Allahuću kao divlje, kao divlje zvijeri. I četvrta stvar, <clears throat> četvrta stvar na koju ćemo se, na koju ćemo se iznala Hiteana malo više zadržati, malo više zadržati, jeste zahtjev kada su vi celatu veselan i njegovi ashabi ne odustaju, ne popuštaju ni za tren, ne ostavljaju ovu davu iako su bili proganjani, ubijani, zatvarani, zlostavljani, proganjani, nemaju namjeru da popuste ni za jednu trunčicu. Kurešije, kad su to vidjele, iznalaze sredeću metodu. I tražili su, poslušajte, braćo moja i sestre, dobro, tražili su iznalazak nekakve zajedničke sredine između predislamskog i islamskog učenja. A? Između onoga što su oni uvali kao bidate u tragove od Ibrahimove, ali i sedatove selam vjere, što su uveli i ispravnog akideta. S tim da je u, mnogo, u pogodbi stojalo da idolo poklonici napuste neka svoja objeđenja, da nešto popuste i neke manifestacije, a da ka svoja načela. I Allah te bareke je tala, e, najbolje objašnjava tu, e, to stanje kaže nam Vedu leu tudhinu fe yudhinu. Kaže Allah te barke tala. Oni bi jedva čekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili. Allahu ekber. Pogledajte, kaže Allah te barake ta'ala Muhammedu sallam, govori njihovo stanje, ono što im je u prsima, kaže Allah te barake ta'ala, oni bi jedva čekali da ti popustiš, pa bi i oni šta? Onda će oni sigurno popustiti, neće te dirat, samo napravi vijeće, objedinite to što imate od vašeg dina i samo zajedno naprijed i niko nikog neće više dirati. Postoji, postoji predaja od, <clears throat> od koji prenosi Ibn Đariri, kao i Taberanija, koja ide u prilog ovog slika, ali sada to je salam, da ono obožava njihove ekipove godinu dana, a oni će njegovog gospodara godinu. I druga verzija od Abdin Hamida, da su rekli, ako privatiš naše bogove, i mi ćemo tvoga, pa su stali pa su stali Ibn Isak koji se poziva na, na, na, na niz prenoslata kaže da su se popriječili kaže popriječit se na put poslanika ali sr. selam dok je obilazio oko Kabe Hesad bin Abdil i kaže o Muhammede hajde da vjerujemo to što ti vjeruješ a i ti vjeruj u ono što mi vjerujemo te da se udružimo i objedinimo naša vjerovanja. Ako je to što ti vjeruješ bolje od ovog našeg, mi ćemo ga prihvatiti. Ako je ovo naše bolje od toga, ti prihvati naše. Tada Allah te bareke wa ta'ala objavi ajete u kome ih takviri. Ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam, ja se nisam klanjao nikad ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali a vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam vama, vama vaša vjera a meni moja pogledajte braćo moja draga Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam pogledajte šta su mu ponudili znači u nekim predama stoji evo ti vlast Muhammede evo ti novac hajdi malo popusti da objedinimo, da napravimo nekako međureligijsko vijeće, pa ćemo se tu sjed uz kavu, kahvu, kafu ili kako god hoćete, pa ćemo to sve objediniti i taman, kada budemo mi imali svoj praznik, ti ćeš slaviti sama, kada budeš ti imao svoj i mi ćemo čestitati tebi i tako ćeš ti malo popustiti, a i mi ćemo malo će biti dobro, svima će biti dobro. Pogledajte, Resul Ali i Selatu Veselam dobijao je nešto što ovi danas i mnogi nikad neće dobiti. Dobijao je godinu dana dave. Evo ti jednu godinu. Ha? Evo ti jednu godinu Muhammed Ali i Selatu Veselam. Pa pozivaj. Zamislite, za Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podpomognut od strane gospodara Tebare Kevetala. Nije mogao da im kaže. Da im kaže, dobro, pa gledaj, ja sam Allahov poslanik, meleci su tu, poslaće mi Allah Tebare Tala vojsku, uh, govorim grovitim govorom, ja sam daja, ja ću ih okupiti, neka dođu sa mnom, popustit ću malo, pa kad im ja onda prostrem davu, onda će biti svima dobro, tako će i meni biti lakše. Ha? ne Allahu ekber, ne tako mi Allaha jednoga. Davali su mu pare, kaže, ne, ništa. Htjeli su, htjeli su da on prestane, prestane da udara na njihove običaje, na njihove bidate u širku i razno razne, na njihovu vjeru djedova. Htjeli su da prestane da im ne dira i da stane sa pozivom, jer su dobro znali da dava s kojom on dolazi vodi ubijanje svakog onog koga to odbije koga to odbije znali su dobro mušići meke ušta Resula i Selatu selam poziva znali su dobro i nisu htjeli nikad ni u šali da izgovore šehadet jer su imali kod sebe osobinu neće da lažu koliko danas ljudi laže na spremovi izgovara šehadet a opire se davi poslanika ali i Selatu Veselam a pogledajte danas sa njima se dogovaraju, sa njima se dogovaraju, ulaze u njihove programe, ulaze u njihove programe i niko ih ne zove. I na programe koji su ljudski, ljudski faktori, koji su ljudski mozgovi izmislili, naprotiv, niko ih ne zove, oni sami idu tamo, sami se nude, dajte i nama tog malo kolača, pa ćemo odatle djelovat. La havle, vola kuvete illa bila, nikad, nikad, Nikad. Taj kolač kad se proguta, veoma teško se sažvače i kada se sažvače u želucu, sigurno će da eksplodira kad tad. I opasnost zaraze je u samom, u samom startu. Poslanik Ali Selatu Veselam je sve ovo odbio, braćo moja draga. Sve ovo odbio i Allah, da je to toliko krupna stvar, da je to toliko krupna stvar i velika stvar, ne bi gospodar gospodar nebesa i zemlje Arša veličanstvenog i svega onoga što vidimo i ne vidimo, reagovo i spustio reakciju na njihovu ponudu. Kulja, ja, ejuhel, kafirun. O, nije gospodar te bareke tala ostavio ni sekunde, ni djelića, ni mrvice razmišljanja Muhammed a.s. I daje teške riječi. Reci im Muhammede da su nevjernici na ono ušta te pozivaju. Reci im Muhammede da nećeš odustati i da od toga ušta te pozivaju. Ušta te pozivaju šta hoće s tobom da objedine. Nema, Nema ništa. Pogledajte šta je Resul Ali Selatu Veselam dobijao. Dobijao je ono što nikad niko neće dobiti i nudili su mu taj dio, hajde da kažemo, dave, evo ti Mohamede, samo nemoj, popusti malo negdje stari. Poslanik Ali Selatu Veselam, sve odbija, braćo moja draga, sve odbija, sve što šteti Islamu i davi Resul Ali Selatu Veselam, po čijem naređenju, po naređenju njegova gospodara, sve odbija i to je naj mudrije i to je najslađe i to je na kraju krajeva šta najdjelotvornije najdjelotvornije poslanik alaih selatu selam odbija da uzme dio batila, neistine, videata ili ne znam šta su sve nudili da bi uzdigao istinu. Ne vallahi, Resul alaih salatu veselam, ubijeđen se, klinom zna da istina koju nosi neće biti poražena nikad. Poslanik alaih salatu selam dalje šta radi? ne traži pomoć, batila da bi pomogao istinu. Nije tražio pomoć ni u najmanjem djeliću, nikako. Nije tražio tu pomo vrstu pomoći koju su nudili. Eto ti pozicija Mohamede, pa govori, ne valahi, Resul alaihi salatu veselam, naš vjero učitelj, naš poslanik, وَمَا اِرْسَلْنَاكِ إِلَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ A tebe smo Muhammede poslali kao milost svim svijetu, ali i salatu wasalam, kao milost od tebe gospodaru. Posvjedoči i prihvatamo. On odbija, Resul ali salatu wasalam odbija, neće najmanju šubhu, najmanji batil, najmanju neistinu, najmanju najmanji bidat, ni sa čim Rasul alaih salatu wasalam neće da bi pod navodnim znacima pomogao istinu zato što zna da sve što se pomješa u ovu istinu tako nam Allaha jednoga neće biti pomognuto nikad nikad, vallahi, nikad poslanik alaih salatu wasalam za razliku od mnogih njegovih pod navodnim znacima sljedbenika, nije nikad otišao među njih da traži kod njih kompromis. Nikad, vallahi. Ali Rasul Ali nije otišao kod njih da bi tražio da mu dadnu učešće u tim njihovim izborima. Naprotiv, dok je pozivao, oni su ga napali i kad su vidjeli da on ne odustaje, nudili su mu i tad je i to odbio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio je ponudu koju nikad niko neće dobiti. Dobio je dobio je ponudu. Zamislite kada bi neko nama danas, kada bi neko nama danas rekao: "Evo vam kompletna vlast. Uzmite i ovam šerijata godinu dana." Ha? Zamislite, ispade da su oni mušici kulturni od ovih danas. Eto, nudili su nekakve. Pogledajte šta ovi danas parlamentarci nude. Zatvaraju ljude, zatvaraju ljude ni za šta. Samo zato što kažu ni ovo gospodari Allah. Poslanik Ali Selatov je selam dalje, braćo moja. Nije im htio obećavati lažno da bi se prikrio malo i zamotao u svoje u te, hajde da kažemo, laži što su oni nudili, da bi šta da se malo prikrije pa da onda odjedno bukne sa istinom e sad ću ja vama reći istinu Resul, ali i selatu selam tako mi Allaha i ovo je odbio nije htio nije ovo Allahu ekber nije htio nije ovo neće poslanik Islama da prlja ničim Allahovu objavu zatim nije htio poslanik sallallahu viselem koliko god da košta koliko god da će ga koštašti još tada nije imao ni vojsku ni snagu nije imao sa malo ashaba je samo bio a? nije imao braćo moja iza sebe ništa imao je koga Elejse Allahu bi kafin abde. Zar Allah nije dovoljan robu svome? Allahu ekber. I u takvim momentima i trenucima kada je nejak i nije imao vojske, Rasul Ali Selatu Veselam ne posustaje ni za jedan jedini pedalj. Stoji čvrsto da odbrani ovaj din po svaku cijenu. Tako mi Allah braćate, svaki onaj svaki onaj koji prihvati ovu mudru davu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori istinu da govori ono što mu gospodar naređuje a ne nekakvi gospodarčići pod navodnim znacima ne nekakvi taguti ne nekakvi vandali koji su odlučili da propišu nekakve zakone kako uh, u, u, u ljudskim domenima kako na ovoj zemaljski zakoni tako i vjerski zakoni pa su se počeli poigravati i onda treba da se pitamo zašto je stanje ovako kako jeste vallahi, vallahi stanje upravo radi toga <clears throat> tako nam Allah jednoga upravo radi toga da ustane jedan ili svi i da kažu o zalim, vi ste zalimi, ostavite din Muhammed alaih salatu wasalam, a znamo da nećete nikad, jer to je sunnet poslanika sallallahu alaih salam, ostavite, a nećete nikad, morate ni poš, ne popuštati, zašto? Zato što nimi nećemo popustiti ni za trena, i zato što vi bi, znamo, jedva čekali da mi popustimo, I Allah kaže, pa bi mi, e zato upravo mi nećemo ni popustiti i nas gospodar obavijesti i naredi da ne damo ovu vjeru i da je branimo, da je branimo svim mogućim, svim mogućim sredstvima. I tako Allah te bareke ta'ala ovim ajetima, kul ja juhel kafirun, okonča njihovu šta? Ciničnu i smiješnu, kako islamski učenjaci nazivaju, ucijenu. Allahu ekber čista ucjena, podla, podla ucjena. Čime? Čime riješio ovu kratko i jasno, Allahu Ekber, riješio ovim jasnim i preciznim rješenjem. Ovim jasnim i preciznim rješenjem. Sve što ste ponudili je kufr, sve što nudite je batil, sve što hoćete da pokvari din. I nema, nema, nema posustajanja. Molim Allaha te barake vetala da nas učusti na putu istine i da nas pomogne da nikad, da nikad ne posustanemo dostavljajući njegovu vjeru i radeći za njegovu vjeru Tebare Kretala. Poštovani džemate, ja sam sa dersom završio, samo imam sa vama da podijelim jedno obavištenje, imajte sabora, Allah vam svako dobro dao, imajte malo sabora, <clears throat> mi smo Allahovom voljom i dozvolom i odredbom vama najavili podalno u nekim od dersova da smo dobili materijal koji nije bio tajan, znači ovo nije materijal, napominjem, gdje se neko uhodio, radi se o video materijalu, gdje se neko uhodio, gdje se neko pratio, ne. I taj sastanak je bio pod navodnim znacima javan i sastanak je snimljen. Naime, radi se o tome da su mi vama obećali poslati video <clears throat> sa sasta ja neću spominjati imena, vi ćete vidjeti na tom snimku sa sastanka oni ljudi koji su prodali davu Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, neću reći su ali jednim dijelom, i dali su davu i e, vi ćete, vidjet ćete a, kako je tekao tog sastanka i razgovor sastanka predaje dave ehli suneta vel džemata u dave novotara i u dave <clears throat> džemata novotara i ošarija maturidija. Vidjet ćete na tom snimku, <clears throat> video snimku koji tako mi Allah nije naštiman i nije montiran, vidjet ćete kako su sljedbenici dali nekadašnje dave Muhameda s.a.v. na veliku žalost, njihovu, ne našu, predali davu Muhameda s.a.v. u ruke Novotara. Tu ćete vidjeti lice i likove ljudi koji danas ne prezaju ni od čega da blate kako, uh, kako novinske agencije, tako medijske agencije onih ljudi, tako internetske agencije, oni ljudi koji stave din Mohameda ali i selatu veselam. Vidjet ćete ljude, vidjet ljude po nalim znacima, magistre novinare koji sklapaju ugovore koji na jedan perfidan i podao način predaju davu, predaju davu u ruke novotara i onda će vam, poštovani džemate, biti sasvim jasno, sasvim kristalno jasno odakle toliki napadi, odakle tolike laži, odale, odakle, odakle tolike podvale na ovu davu i na davu Muhameda, ali i sada to je selam, to najbolje govore i njihove informativne novine, u kojima ne prezaju da hvale novotare, da hvale bidatore i ne prezaju da napadaju ehli sunat val džemaat bez ikakvog, ikakvog povoda i razloga. Ja pozivam operatore i pozivam, pozivam braću da puste link, da puste link i da braća, oni koji slušaju, da mogu da skinu taj video materijal sa tog linka i braćo moja draga, poštovani džemare, evo, alhamdulillah, evo vas, sledite gdje god možete, eh, pošaljite što više možete, pregledajte, poslušajte dobro šta govore, poslušat ćete dobro čelne ljude, čelne ljude, <clears throat> aktivni islamski omladni i tako dalje, čelne ljude šta govore, na koji način govore, kako govore, od koga traže pomoć i mislim da moje daljne i dodatno objašnjenje neće imati uopšte velikog efekta dok, dok ne budete pregledali i vidjeli, i vidjeli video snimak evo imate na, na, na sajtu, imate na palu, imate na palu, braća su objavila, pa možete uzeti link i skinite naši susretne vladine udruženja i sastanak Daija sa novotarima islamske vjerske zajednice i ovo je bio jedan od ključnih sastanaka dogovora predaje dave Mohameda Ali Salatu Veselam bolje rečeno pokušaja predaje dave u ruke novotara i <clears throat> prizna, priznanje ptara od koje je sigurno smo je mi oteli i mi smo je preuzeli od Muhammed Ali Selatu Veselam i molim Allah da nas omogući da je držimo i da je nikad, da je nikad ne pustimo dok nas smrt ne zatekne. Allah vas nagradio svakim dobrim toliko od mene, molim Allah te bar vitala da mi oprosti ono što sam pogrešio, to je od šetana i od, mene, ono što sam pogodio te od gospodara te bar vitala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svoje muđahide gdje god živjeli, radili i borili se. Molim Allah te bar vitala da muđahide koji su noćas pokrivačem neba, da ih pomogne da unište <clears throat> da unište vojnike. Molim Allah te američke vojnike i sve one koji štete islamu i muslimanima molim Allaha te barke utala da moju braću u Afganistanu, Čečenju, Palestinu, Kašmiru, u Indoneziji, da ih pomogne, da njihove ciljeve, da im ciljevi budu podonosni Molim Allaha te barke utala da uništi američke tenkove, molim Allaha te barke utala da uništi američke avione, da probuta more njihove ratne brodove, o gospodaru naš, učini da more proguta njihove ratne brodove. Gospodaru naš, ne daj im da se vrate osim isječenih komada i mrtvih. Molim Allaha te bareke vetala da ih uništi. Molim Allaha te bareke vetala da nam podari riječ istine. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da umremo na tevhidu. Molim Allaha te bareke ve taala da oprosti grehe svim muslimanima, molim Allaha te bareke ve taala da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sredstvenim. rekao ovo, a molim Allaha da oprosti imen imama i posljednja dova je alhamdulillahi rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. للدين ماجد وليعد للدين عيسو الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمت نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب